Bildad het Job geantwoord en gesê, Hoe lang gaan jij nog aanhou praat, Job? Denk een slag mooi oor wat je sê, dan praat ons weer. Denk jij ons is een klomp beeste? Denk jij ons is dom? Je maakt jezelf vreselijk zeer omdat je kwaad is. Maar sê mij, moet al die mensen van die aarde pad gee ter wille van jou? Moet de roods ter wille van jou uit sy plek geskuif word? Dit is waar dat die lucht van die slechte mensen zal doodgaan. Hulle vlammekies sal nie meer brand nie, daar sal nie meer lig in hulle blijplekke skyn nie, hulle lampe sal ook ophou brand, die slechte mensen sal nie meer so vol selfvertrouwe rondloop nie, hulle eie planne sal hulle laat ondergaan, hierdie kwaadiners sal in een net vastloop, hulle sal in een vangat val wat in die pad gegrawe is, hulle sal in een webtrap wat hulle aan die hakskeen sal vastvang, een les is vir hulle op die grond weggesteek wat hulle nie sal kan sien nie, Ooral om hulle is daar gevare wat hulle bang maak en hulle wil oorval. Omdat hulle honger is, het hulle nie veel kracht nie. Onheil kan nie wag dat hulle moet val nie. Daar is siektes wat hulle vel laat wegkrimp. Die dood eet hulle ledemate weg. Hulle sal uit die veiligheid van hulle woonplekke uitgeruk word. Hulle sal dan naar die koning van alle onheil gebring word. Daar sal niks in hulle huise oorblij nie, want brandende swal sal daar gegooid word. Hulle wortel zal uitdruk en hulle takke sal heel te mal verlep. Niemand zal weet eens onthou of weet wat hulle op die aarde geleef het nie. Hulle sal uit die lucht in die donker gegooi word. Hulle sal uit die wereld gejaag word. Hulle sal nie kinders of kleinkinders sê nie. Niemand zal oorleef om in hulle land achter te blijven. nie. Die mense in die weste en in die ooste sal geskok wees oor wat met hulle gebeur. Hulle sal sê, Dit moet die huise wees van mensen wat God niet geken het nie en hulle nie aan hom gesteer het nie. Diezelfde zal met jou gebeur, Job, omdat jij opstandig is.